Ekonomi, ekoloji. Hazırlayıp sunanlar Pelin Cengiz, Barış Gencer Baykan, Mahir Ilgaz ve Serkan Ocak. Herkese iyi günler sevgili Açık Radyo dinleyicileri. Ekonomi ve Ekoloji programından günaydın bir kez daha birlikteyiz. Ee, biraz uzaklardayım bugün. Ee, Türkiye'nin dört bir köşesine yeşil bir program yapıyoruz. Ee, tam da bu yeşil programa uyacak bir yerdeyim. Çamlıhemşin'deyim şu anda. Ee, Çamlıhemşin'de fırtına deresinin tam yanındayım. E, biraz önce çok kenarındaydım. Çok ses olur e, ve yayını sağlıklı yapamam diye uzaklaştım biraz. Çünkü o kadar e, derisi yüksek ki şu anda inanılmaz bir şey. E, biz sevgili dinleyiciler aylardır Türkiye'nin e, çeşitli bölgelerinde e, yaşanan çevre sorunlarıyla ilgili e, paylaşımlarda bulunuyoruz. Uzmanları telefona bağlıyoruz. E, ama bu sefer yine bir çevre meselesi konuşacağım ama anlatacağım ama e, anlatmadan önce e, bazı güzelliklerden de bahsetmek istiyorum. Aslında çoğunuz bunları biliyorsunuz. Karadeniz'deyim, Çamlıhemşin'deyim, e, Fırtına vadisi ve Fokut Yaylası'na doğru e, birazdan yol uzayacağım. Program için e, uygun bir köşede durdum ve size içinde bulunduğum durumu anlatmak istiyorum. E, aslında hem iş maksadıyla Pokut Yaylası'na gidiyorum. Hem de bayram tatiliyle yıllık iznimi de birleştirdim. Ve Türkiye'de bu sıcaklarda, buram buram sıcaklarda ne yapılabilir, en serin neresidir e, diye düşünüp e, karar verdiğim bir şey. E, yemyeşil bir ortamda ol, olmak istedim ve bunun için de en doğru adres e, Karadeniz açıkçası. Şu anda da e, Karadeniz'in bu e, bilirsiniz e, taş köprülerinden, tarihi taş köprülerinden birinin yanındayım. E, Timisvat Osmanlı taş kemer Köprüsü'ndeyim. Bu mevsimde hakikaten e, hem fırtına deresinin bu debisinin yüksekliği anlamında hem de e, bundan dolayı fırtına deresinde yapılan rafting aktivitesi anlamında vadide inanılmaz bir hareketlilik var. Sürekli insanlar e, rafting botları bir yerden bir yere gidiyor. Turist kafileleri buraya geliyor. E, bu bir anlamda çok güzel bir şey. Hem bölge halkı açısından çok güzel bir şey. Hem de insanların burayı tanıması, bilmesi, daha çok gelmesi açısından tabii ki çok önemli bir şey. Ama burada işte bahsetmek istediğim çevre meselesi de şu. E, burada e, bu turizm hareketliliği bir yandan da inanılmaz bir buraya turizm baskısını artırıyor. Turizm baskısı yapılaşmayı arttırıyor. Yapılaşma e, plansız hareket etmeyi, yerel idarecilerin özellikle bu, burada plansız hareketi turizm canlanması açısından plansız hareketin müsaade etmesinden dolayı kontrolsüz bir yapılaşma e, burada söz konusu. Burada altını çizmek istediğim nokta bu. E, çünkü bu da neye sebebiyet veriyor? Hem yeşil alanları kaybetmemize, bu tarım arazilerini kaybetmemize, hem de e, daha birkaç gün önce yaşadık. Giresun'da, Ordu'da e, seller oldu. Çok şükür can kayıpları yaşanmadı ama e, çok fazla mal kaybına neden oldu burada yaşanan e, sel hadiseleri. Aslında bu yaşanan, daha öncesinde biliyorsunuz yaşanan sel felaketlerinde can kayıpları da oldu. Bunlar tamam elbette bir doğal e, afet ama bunun can ve mal kaybının bu kadar yüksek olması e, sadece doğal afete bağlanamaz maalesef. Çünkü e, burada ciddi bir yapılaşmayla ilgili çok ciddi hatalar var. Bunların önlem, önlemi alınamaz sorunlar değil bu. İşte bu bahsettiğim turizm, turizm aktivitesi de bu yapılaşmayı özellikle başta yapılaşmayı plansız yapılaşmayı arttırdığı için e, bu gibi kötü, olumsuz, çok fazla olumsuz sonuçları olabiliyor. Karadeniz yapısı itibariyle biliyorsunuz her vadinin ortasında bir deri var. Ve vadiye inen yamaçlar oldukça dik e, yer olmadığı için, fazla arazi olmadığı için yeni yapılar bu yamaçlı araziye yapılıyor. Yamaçlı arazi de elbette e, çok yoğun bir bitki örtüsü var bu yamaçlarda ama yine de e, yağış miktarı çok fazla olunca heyelanlar oluyor. Bu heyelanlar da bu yapıların e, kaymasına, e, yapılaşmanın çökmelere, e, taşkınlar neticesinde de ciddi hasarlara sebebiyet veriyor. Bunun neticesinde de işte e, daha önce de, de birçok yerde olduğu gibi can kayıpları falan oluyor. Bunların yaşanmaması için hep şundan bahsediyoruz. Hep planlı bir şehirleşme, hep planlı bir yapılaşmadan bahsediyoruz. Biz yıllarca açık radyo mikrofonlarından hep hidroelektrik santralleri konuştuk. Ee, çevreye en büyük zararı verdiğinden bahsettik. Özellikle Karadeniz'de hem derelere hem doğasına çok büyük zararlar verdiğinden bahsettik. Ee, yıllarca insanlar e, hidroelektrik santrallere karşı e, mücadele verdi. Ama görünmeyen bir şey var ki aslında e, Karadeniz'de en büyük zararlardan bir tanesi belki hidroelektrik santrallerin etkisinden de daha fazla bu çarpık yapılaşma veriyor. E, ee, Karadeniz'e gidenler gözünde canlandıracaktır. Özellikle bu Çamlıhemşin bölgesinde, Ayder'de. E, inanılmaz manzaralarla karşılaşıyorsunuz bu çarpık kentleşme adına. Yani 5-6 katlı, 7 katlı binalar gördüm ben Çamlıhemşin'e varıncaya kadar e, yol kenarında. Bunların dünyada sürdürülebilirlik kavramı e, birçok yerde çok oturmuş. Biz de çok kullanıyoruz. kullanıyoruz sürdürülebilirlik kavramını, koruma kullanma dengesini ama maalesef bu kavramı yeterince özümsemiş, benimsemiş ve bu şekilde hareket ediyor değiliz. Ee, elbette hepimiz doğayı seviyoruz, hepimiz çevreyi seviyoruz. Yerel idarecilerle konuşuyoruz kimi zaman. Biz de seviyoruz. Hiçbir şey yapmayalım mı? Cevabı veriyorlar. Doğru cevap aslında hiçbir şey yapmayalım değil elbette. Elbette insanlar burada konaklayacak, yemek yiyecek, e, çeşitli aktivitelere katılacak. Bunlar için yapılara ihtiyaç var. Yapılsın. Aktif insanlarla konuşuyoruz, bilim insanlarıyla konuşuyoruz. Bunlar hiçbir şey yapılmasın değil ama sadece bilenlere danışılsın. Bu işin dünyada örnekleri var, çok güzel örnekleri var. Onlara sorulsun. Bir plan çerçevesinde e, bir büyüme sağlansın. Bugün e, Solaklı Vadisi'nde, Trabzon Solaklı Vadisi'nde Uzungöl'e çıkan e, vadinin adı e, Solak Vadisi'nden çıktığınız zaman, Uzungöl'e vardığınız zaman sizi muhteşem bir göl ve doğa manzarası karşılamıyor bugün. Maalesef gölün neredeyse tamamı etrafı e, betonla çevrilmiş durumda. Bunlar kötü örnekler. Ayder keza öyle her tarafında Ayder'in e, artık neredeyse boş, boş yamaçları kalmamış. Her taraf konaklama tesisleriyle e, dolu. Bir tehlike de ee, bunu hep konuştuk. Konuşmaya devam edeceğiz. Bu Yeşil Yol Projesi. Yeşil Yol Projesi'nin gelmesiyle bu yapılar daha da artacak. Yol medeniyettir deniliyor. Elbette yol medeniyettir. Ama yol geldiği zaman kaçınılmaz bir son olarak bütün bu yapılar, e, daha çok insan hep gelmeye devam edecek. Gelsin, insanlar bu güzellikleri tanısın, yaylalara çıksın. Ben e, buradan Tokut Yaylası'na çıkacağım Şamlı Yemişinden. E, bir yerden sonra kendi aracım gitmeyecek. Yol yok çünkü doğru düzgün. E, arazi aracı olması gerekiyor. E, ineceğim e, eşimi e, 6 yaşındaki kızımı da getirdim. Onları da bu e, yaylaya çıkaracağım. Ama e, şu konforu aramıyorum ben buraya çıkmak için. E, duble bir yolu olsaydı, asfalt yolu olsaydı, Pokut Yaylası'na e, çıksaydım çok rahat kendi aracımla. Böyle bir rahatlığı aramıyorum. Çünkü oranın özelliği diyorum ki e, orası zaten yani bu macerasıyla daha da güzel. E, kendi aracımla çıkmayayım, büyük yolcu otobüsleriyle çıkmayayım. E, varsın daha az araç çıksın. E, insanlar yürüyerek gitsin. Bir, bir yerde de e, bir yayladan bir yaylaya birkaç saatlik bir e, yürüme pro, programı yaptım. Yani kızımı da alıp yürüyeceğim. Ben e, doğada baş başa kalarak e, yolu olmadan daha konforsuz bir şekilde çıkmayı göze alarak oraya gidiyorum. İnsanlar da bu bilinçli olursa e, daha fazla e, yol yapılmasın, daha fazla e, oralara yapılaşma yapılmasın bilinciyle hareket edilirse burası o zaman koruma ve kullanma dengesi açısından daha güzel olacaktır. Daha sürdürülebilir olacaktır. E, o vadideki patikalar, yaylalara giden patikalar, yürüyüş yolları, e, sadece arazi araçlarının gidebileceği yollar bozulmasın, varsın büyük otobüsler girmesin. Onlar girdiği zaman çünkü yani hep şu eleştiri de yapılıyor. Bunun altını çizmek istiyorum. Bence çok haksız bir eleştiri. Ee, bazı insanlar gitmişler, yerleşmişler, gidiyorlar. Başkaları gelsin istemiyor. Hayır. Dünyada bunun çok güzel örnekleri var. Alp köylerinde çok güzel yollar var. Yollar da belki yapılabilir ama hep bizim karşılaştığımız, Türkiye'de karşılaştığımız hep kötü örnekler olduğu için e, bundan dolayı e, biraz biraz bizim ağzımız yandı. Sütten ağzı yanan e, yoğurdu üfleyerek yer misali hareket ediyoruz. Bunda da aslında haksız değiliz. Hep konuşuyoruz. Üçüncü köprüyü konuşurken çok anlattık. İkinci köprü yapılırken de İstanbul'un kuzey ormanlarında hiçbir şey yoktu. Sadece köprü yapılacak e, dendi ama daha sonra orada koca koca e, Anadolu'nun birçok şehrinden büyük ilçeler kuruldu e, ikinci köprünün her iki tarafına. Şimdi üçüncü köprü için aynı tartışmaları yaşayacağız. Göreceğiz ki bundan 15 sene sonra, 20 sene sonra bugün açık radyo mikrofonlarından anlattıklarımız aslında e, inşallah haksız çıkarız. Ama geçmişteki tecrübelerimiz ve e, gelecekteki perspektif, idarecilerin açıklamaları bunu gösteriyor ki 15-20 yıl sonra oralarda da e, tıpkı ikinci köprünün kaderindeki gibi bir e, gelecek olacak. Yani oranın köprünün her iki yerlerinde e, yaşam yerleri kurulacak. Yeni yeni ilçeler kurulacak. İstanbul buna daha fazla tahammül edebilir mi? Hayır. Ekolojik sınırını çoktan doldurdu. Buralar henüz ekolojik sınırlarını o anlamda doldurmadı. Yapılaşmalar yapılabilir, tesisler yapılabilir ama e, hep söylüyoruz lütfen bu Karadeniz'in kimliğine uygun yapılar, kapasitesine uygun tesisler, yapılsın. Burası çünkü böyle güzel. Biz e, Karadeniz'i e, bu şekilde seviyoruz. E, ben e, süremizde bu se, bu hafta e, uzaktan bağlandığım için biraz daha kısıtlı olacak. E, insanlara bir e, davette bulunmak istiyorum. Gelsinler Karadeniz özellikle hiç görmemiş insanlar e, mutlaka görsünler. Bu güzellikleri görsünler. Gelenler daha fazla vakit ayırsınlar. Bu sefer bu kez farklı yaylalara gitsinler e, yaylalara hiç çıkmayanlar e, yaylanın o bozuk yollarında gitmeyi göze alsınlar. E, arazi araçları bulmaya çalışsınlar. Yaylalardan başka bir yaylaya e, saatlerce yürümeyi göze alsınlar. Hakikaten yürümek e, bazen e, doğayı anlamak için, e, çevreyi izlemek için en güzel e, vasıtalardan bir tanesi. E, bunu göze alıp e, buralara gelsinler, insanlara da buradan e, bu programın çağrısı da bu olsun diyelim e, ekonomi ve ekoloji programının. Ben yeniden fırtına deresinin kenarına geldim. Sesi geliyor mu yayından bilmiyorum ama hakikaten e, coşkun bir şekilde akıyor şu anda. İnsanlar rafting yapıyor. Bahsettiğim o taş köprünün tam ortasındayım şu anda. Böyle güzel bir ortamdan bütün izleyicilerimize ekonomi ekoloji programından e, herkese iyi günler diyelim ve sizi e, Açık Radyo diyeceğimiz Selahattin müzikte müzikte baş başa bırakalım. İyi günler. I saw you riding round in your brand new automobile. I saw you riding around. Baby, in your brand new automobile. Yes, you were sitting there happy with your handsome driver at the wheel in your brand new automobile. are so pretty, baby. Will you let me drive sometime? Yes, your car's so pretty, baby. Please let me drive sometime. She says her chauffeur was a good chauffeur. Lord, but he ain't like mine in your brand new automobile. fun. In your brand new automobile. I just wanna see you let that new car run. Yes, everything will be alright. Baby, just about to break a dawn in your brand new automobile. One more time. got you a new car, darling. And I know just how you feel. Yes, I know you're sitting there happy with your handsome driver at the wheel. but you got too many drivers holding on to your darn wheel in your brand new automobile. Now, baby, please don't go. Now, baby, please don't go. Now, baby, please don't go back to New Orleans. You know I love you so, baby, please. Don't go, baby. If you go, take me with you. got me waiting here. Now for a be your dog, I'll make you walk along. Now baby, please, oh baby, please. No, don't go, show. If you just got to go, take me with you. my name. Now don't you call my name. You got me way down here when they ball and chain. Now baby, please go, baby, please. be a man and gone. I be a man and gone. He left the county for me, had his shackles on. Now, baby, please don't go, baby. baby, please don't go. Now, baby, please don't go back to New Orleans. You know I love you so, baby. No, don't go, baby. If you go, just take me with you. Come back, baby Please don't go where I love you. You will never know. Come back now, baby. Can we talk it over one more time? her darling was made in one day. Why we can't talk it over before you go away. Come back now, baby. Can we talk it over one more time? long time since I see you smile. Make me think about when you were a child. Come back now, babe. Can we talk it over? Oh, yeah. One more time. ain't coming back, baby. Darling, please tell me so. Then I won't have to worry about you coming back no more. Ekonomi, ekoloji. Hazırlayıp sunanlar Pelin Cengiz, Barış Gencer Baykan, Mahir Ilgaz ve Serkan Ocak.